Non, si froid n'est pas mort, mais s'il est dit, qui part en chasse perd sa place. Pour moi, c'est un sort. Sur son drôle, nous allez voir, dans un instant, je vais m'asseoir. À moi le suprême pouvoir, j'aurai ma liste civile des pompiers, des sergents de ville, des honneurs. des pourpoints, des châteaux, des choses, des châteaux, du tabac, des plaisirs et des femmes. Tout ça par mes calculs infâmes. J'en suis déjà bouffi d'orgueil.